akotsak desekretia badu. Bekuselia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema hasten bara asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez aiz eta bost klon, edo bost antzeri zinez perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak eh, erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gaur, Dantzairian festivalaren amabigarren edizioan murgilduko gara lenik eta behin, Dantzairia festivalak edizio berri bat ospatuko baitu, gaur hasi eta irailaren ogoita marra bitarte. Mugaz gaindiko izaera duen Dantzak garaikidearen festivala dugonakoa, Donostia Baiona Eurohiriaren baitan sortu zena. Miriam Arkaia festivaleko zuzendariak esplikatu duenez, E, eh, dantza irian, como ya sabéis, un festival transfronterizo e itinerante de danza en paisajes urbanos. un mila biztan dituen euro iriaren baitan, sortzi herri unkituko ditu festivalak. Eta dantza garaikidea kalera eraman eta oinezkoari herritarrari hurbiltzeko helburua duelarik hiriko arkitekturarekin lotura sortu eta antzokiari alternativa bat eskaintzeko helburua duela ere dio. Al público no habituado a este modo de expresión, acercarla al caminante, al paseante, creando una alternativa al teatro y un vínculo con la arquitectura. Esta edición presenta 13 compañías de danza contemporánea. profesional bilduko sortzi euskal direlari. Bagaur eh, hasiko da dantzailean festivala eta gaur eh, izanen dugulen lehen itzordua irunen dantza eta marrazki eta zabaltza plazan atxaldeko boster dietan. Eta ondotik atxaldeko seiter zabaltza plazan beti txei juradoren agua lana ikusial izango duzue. Artista ezberdinak ikusial izango direnak gaur irunen, bihar donostian izanen dira hainbat emanaldi eta igandean ondarribian ere izanen da zer ikusia. Besteak beste, donostiako jaiotz osak zudenli emanaldi askeniko du San Pedro Kalean, arratseko zazpiretan, eta larrua proiektua ere eh, aurkeztuko dute Santiago plazan, arratseko zazpiak eta hogeietan igandean beti. Ba, ondarribiko itzorduak eman ditugu, baina ondoko astean ere errenterian eta baionan izanen da zer ikusia. Beraz, interesa balin baduzue, jakin eh, webgune bat ere badutela, uebikoitzeroaldiz.dantzairian.com. Cultur Alea. Eta donostiara begira jarriko gara orain, nola ez, donostiako irurogeita bosgarren zinemaldia ere aipatu nahiko genukelako gaurrazi eta iru, iraiaren ogoita marra bitarte dakizuenez ez, donostia zinemaren hiriburu bilakatuko da eta nazioarteko, baina baita bertako zinemaren erakusle horotara berreunda amairu film eskeniko dituzte, ba, irailaren ogoita marra bitarte. Irekiera gala izanen da gaurri juntzean, gaueko behatzietan, eta galaren aurkezteko lanetan, Letizia Dolera eta Ane Igartiburu aktoreak aukeratu dituzte. Edo nola ere, izar anitz ikusi izango ditugu aurtengo edizioan ere, eta orotariko filmak nola ez. Ba, gaur, maialen beloki, Donostiako zinemaldiko zuzendari hordearen erranak eh, gurera ekarri nahiko genituzke, eta bere adirazpen zonbaitzuko gora ekarri. Besteak beste, sail ofizialera begira, maialen belokik, zera, kontatu baitigu. Ba, ia esan oso posi gaude hortengo sail ofizialarekin, batetik aurkitu daitezke jendeak asko espero dituen eh, zuzendari ezagunen filmeak, adibidez e, inaugurazioa Pim Bendersen e, azkenengo filmea da, ez, zuzendari oso ezaguna, gainera, bueno, izarrekin eta abar, e, edo bertan James Francoren azkenengo ekoizpena baita ere berak zuzendu eta aktore lana egiten duen pelikulak ere sail ofizialan izango dira, baina gero baita ere, ba, guru bete gustatzen pixka bat, hola, ribitxiak edo sartzea, edo zuzendari lehenengo edo bigarren filmeak direlako, edo bestela agian hemen hain ezagunak ez direlako, ez? Adibidez, e, soldati filme rumaniar bat da e, zuzendariaren bigarren filmea, e, baina gero baita ere daukagu badibidez ba, Ursula Antoniek bezalako zendari bat, e, zine, nazioarteko zinema jaialdietan, e, bueno, ja ezaguna den izena da, baina orain arte onera, bueno, Espainiara etorri, ez dena etorri, ez, eta donostiara gutxiago orduan, gustatzen egu pixka bat kombinazio hori, ez? izena handiak bat alde batetik eta bestetik ba, bueno, ba, deskubrimentoak izango direnak. Eta genero Ba, baita ere iasan era askotariko pelikulak aurkitu halko dira, ez? Ba, e, adibidez e, dokumental bat, e, So Help Me God, edo deitzen dena, e, bueno, ba, hori e, dokumental utxa dena, oso interesgarria, oso kasu interesgarri bat aztertzen duena, baina gero adibidez Marrow Bone bezalako pelikula batek, ba, ba generozko filmea da, ez? Beldurrezko generozko filmea e, bueno, azkenean abanikoa hor ikaragarri handia da eta beti esaten dugun bezala nik uste e, ikusle guztientzako programazioa daukagula saio ofizialean. There's no one else in all the world with me. I know. I'm making medical history. Bai, urtero urtero errepikatzen dugu, baina ez gara nekatzen esan ez ba, etorkizuneko zinema hori ez, ikus dezakegula ere donostiako zinemaldian, baina e, azpimarratzeko ere bada atzera begira egoten zaretela urtero urtero, zinema, zinema egile bat hautatu eta bere filmak e, eskaintzen dituza, orten e, norri izango da hautatua. Bai, aurtengo atzera behirakoa Josef Lousei e, eh, zinemagiari zaien, nor, zaio, normalean bi, bi atzera behirako egiten genituen, baina aurten Josef Louseien e, eh, bueno, ba, filmografia handia da eta pentsatzen genuen, obezela ba, filmogarrazi guztia erakustea bertan e, partekatzen astea baino e, eta atzera behirako arduan berari zuzendua izango da. Gero egia da komentatu ezun bezala beti gustatzen gula atzera baino aurrera begiratzea baita ere eta zentzu horretan zuzendari berriak bezalako sail bat oso ikaragarri garrantzitsua da guretzat edo sinema ikasleen nazioarteko topaketan non ikusi halko den gaur egungo gazteak ze ze ze zine egiten duten, ez? Nondikan joango diren e, gero etorriko diren zine hoiek, ez? Ez ditu aipatu etorriko diren aktoreak zerrenda luze bat baduzuela azpimarratu zenuten e, batzuk aipat bukatzearen aipatuko dugu Donostia sariekin eh, hasiz, ez? Monika Belutxi batek jasoko dela urten Donostia saria, Ricardo Darin, Ainez eh, Barda ere gurean izango dugu eta Glenn Close adibidez edo Arnold Schwarzenegger. Bai, gaude baita ere aurten e, Donostiara gerturatuko diren izarrekin ez e, oso ezberdinak dira eta bueno, asteko e, Donostia sariak e, iru Donostia sari ezberdin dira e, batzuk adibidez e, bueno, izarrak edo glamur hori representatzen dutenak ba, Monika Beletxu bezalakoak e, bueno, edo Ricardo Ari naiz eta agian E, territorio txikiago batean, baina baita ere bueno, Ricardo Darinen aktore lana bueno, ba, E, gaur egun aktore gutxik daukate ez, berak daukan filmografia atzean. E, eta hain ez barda, agian pixka bat, ba, E, ez da inglamurosoa den saria, baino zinema gustatzen zaigun ontzat eta zinemaren historiaren tzat hori, bueno, ba, gelituko den izen bada, ez, e, e, zinemagile Belgia, Belgikakoa da, naiz eta bere lana batez ere Frantzian egin duen, baina bueno, historia, historiara pasakoen izen bada, ez? Eta horrez gain, ba, komentatu ezun bezala, ba, dibidez klausuran e, Glenn Close gerturatuko da, donostia saria izan zena duela urte batzuk, e, bueno, inaugurazioan Alicia Vikander bezalako ba, aktoresa bat izango da, orain oso mudan dagoena, edo, bueno, John Malkovich izango da e, sail ofizialeko epaimai burua, e, Arnold Schwarzenegger ziur nago ba, ikaragarrizko mugimendua sortuko <laughs> duela donostia, donostiaren artean, orduan presentziak izango ditugu iaia donostia zinemaliko egun guztietan, baita ere, ba, bueno, mm, izarren edo glamurraren atal hori ba, landu behar degulako, ez, eh, mm. zinemaldiak baita ere. Eta eh, donostia saria ipote duzula, eh, zine mira saria ere ez du aipatu, baina importanta ere izaten da, Euskal Zinemali begira urtero sari bat ere ematen duzu, eta urten Julia Juan Izek jasoko du saria. Bai, e, interesgarria erutzen zaigu, bueno, Julia Juanizek daukan baita ere lana atzekaletik e, errekonozimendua merezi zuela hori argi geneukan eta baita ere interesgarria iruditza zitza egun ba, teknikari bati ematea ez askotan sariak beti ba edo aktoreek edo edo zu sinema zuzendariek eramaten dituzte ez baino azkenean ba montaje lanetan ibiltzen den pertsonak adibidez Julia Juanizek eh bueno ba ikargarrizko zeresana dauka gero eh, egiten den pelikuletan ez orduan interesgarria iruditzen zaigun ba teknikari bati ematea saria ez e, gero bere filmografia begiratu eta ikusten dezun bueno, merezi duela eta oso pozik gaudeia esan berari eskaintzarekin. Ba, maialen beloki donostiako zinemaldiko zuzendari ordearen adirazpen hauekin gelditzen gara, eta erranen gori bai, Euskal Zinemaren eguna asteazkenean, ondoko asteazkenean izanen dela, eta guk ba, edonola ere, donostiako zinemaldiaren jarraipen berezi bat eginen dugu aurtengoan ere, eta ondoko astetik beraz, donostiatik arituko gara, donostiako zinemaldiaren berri emanez, e, zuzenean goizeko amaiketatik, amaikak eta erdi bitarte. Eta jakin, handia filma, harreta berezia bildu duen lana ere, azte buruntan eskeniko dutela. Ne zurrak entzutzen dizkiat. Nola azte nahi dian entzutzen diat. Indar guztiekin aleintzen hau gelditzen baina. Ez tira Badunostiako zinemaldiaren inguruko argibide gehiago nahi badituzue dituzue, hartu e, eh? ubikoitzirualdiz.sansebastianfestival.com duzuela, buen alea. Pausonekatuak Arrasto luze bat Atzean utzi Batzo berean aurkeztu zuen Esabi San Sebastianek eh, bere bakarkako laugarren lana zuaitzak ez du beldurrik izenpean hamar pieza aurkitu izango ditugu bere proiektu berri honetan. Eta zergatik zuaitzak? Ba, zuaitza asko miresten duan e, itzaki bat da, figura bat. E, zagit, idei asko baten dizkit, gero bizitzara eta mundua azaltzeko orduan erabilgarri zaizkidanak. Eta, bueno, beraien aldamenean jarri nahi zenean hori iruditu zait ba, eh, mendialdean, ba, bildurrek zaukatela. E, zuaitzak eh, sustraia botatzen ditu, errotzen ditu sondo lurrean, eta hortik gora egiten du, jolatak gabe nun dagoen edo aldamenean zein dagoen, eta gora egiten du bilurri gabe, eta eta hortara izan burua. Ondo ikasia Bazuaitzak ez du beldurrik izeneko lana, dagoeneko kalean da, eskuragarri duzue, eta jakin, Sabi San Sebastianekin, zabal mintzatuko garela, eh? bere azken lan buruz, ondoko astean nahi zuzen. e din dan din. Passa mortu e per Aurten, Euskal Herriko kabalkada toberak bakaja, bida jaikoa da. Iraganen da, irailaren ogoita lauean eta urriaren lehenean igandea ratxaldez, iruak eta txanko. Txartelak haintzinetik salgai dira amabi eurotan, amabi urtetik goiti. Bida berean, Azparnen suriatean, Bayunan elkajen, Saran pleka Kanbon Xingola Saltegian, Donibane Garazin Kafetipian, Baigurin hartuan. Kabalkadaren ondotik animazioa segurtatua, bai eta ere taloak ehz aren alde. Beraz, zatozte denak bidarraiko kabalkadara, irailaren ogoita lauean eta urriaren lehenean. Ba, bidarraiko kabalkada toberak asteburu honetan, azken gomita honekin burratuko dugu garkoan gure emankizuna eta ondoko jaldirarte, esango dizuet. Izan ongi entzule, eta nahi duzen arte, aio. Aio. Maitasun gauzetaz hitzegin nahi dutetan Nola behar dudan esaten badidazu Amodio zase ezin dudan uneotan Idatzar nazazu zure ondoa Idatzar nazazu zure ondoa.